Awit, Kabanata, Isandaan at Dalawamput Dalawa. Ako ay nagalak nang sabihin nila, Pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda, matatag at maayos na lunsod siya dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, si Yahweh ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping kay Yahweh, ito'y idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Alang-alang sa kasama at pamilya ko, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo dahilan sa bahay ni Yahweh, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos